Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi esa Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi bir vaqtda o'zida qalam va qilichni ko'targanliklari sababli endi qilich mahoratlarini ham jang maydonidagi jasoratlarini ham bir o'rganib chiqsak bo'ladiki, albatta bunda avvalo u kishini ilman va qalban jihad amaliga shundayim bir shavqin ekanliklarini, shundayim bir muhabbatli ekanliklarini u kishini yozgan kitoblardan bilamizki, ulardan biri avvalo Qoida fil ing'imas fil adu, ya'ni dushmanni ichiga sho'ng'ib ketishlikdagi qoida kitobi, ya'ni bunda mana shu haqiqiy mujohid, haqiqiy Ana shu Alloh subhanahu va taolo faxr qiladigan, ya'ni dushmanni har qancha son-sanog'i ko'p bo'lsin, uni ichiga o'zini tashlaydigan, otilib kirib ketadigan mujohid haqidagi kitoblari undagi fazilatlarni bayon qilishliklaridan qanday bir muhabbatda ekanliklarini bilamiz, yoinki boshqa bir kitoblari Al-Murabata bit-Tughur afdal amil mujawara bi Makka, ya'ni islom diyorini chegaralarida ribotda turishlik afzalmi yoki Makka da yashashlik afzalmi degan kitoblardan, ya'ni bu kitobda asosan ana shu ribot fazilatlarini zikr qilishliklari va bu ribot amalini barcha amallardan ustun ekanligi, hattoki ana shunday bir muqaddas diyorlarda yashab turishlikdan, u yerda xizmat qilib, u yerda ibodat qilishlikdan ko'ra ribot amali afzalligini ta'kidlaganliklari va uni butun ulamolarning ittifoqi va to'rala mazhab imomlarini ittifoqiki ribot afzaldur Makkada ibodat qilib yashashlikdan ko'ra deb boshlagan kitoblari, ya'ni bu kishini qanday bir bu jihad amallariga, xususan ribot amallariga bir zavqli ekanliklarini va muhabbatli ekanliklarini bilinadi. va shuningdek u kishini mana shu islom sultonlariga ularni targ'ib va tahriz qilib, jihodga chorlab, ularga Alloh subhanahu va taoloni ularni ustiga qo'ygan omonatlarini eslatib va islom diyorini difo qilishlik ularni burchi ekanligini va unga tayyorgarlik ko'rishliklarini eslatib yozgan risolalari ham bunga dalil bo'ladiki, u kishi ummatni izzati uchun, ummatni shon shavkati uchun, haybati uchun kechasi kunduzi tinmasdan harakat qilganliklari bilinadi. Rukniddin Bebars vafot topgandan keyin uni o'rniga Malik Said, so'ngra u ishdan olingandan keyin Odilni amir bo'lishligi, u ham ishlarni eplalmagandan keyin saltanat Misr hukmronligi Mansur Qalovunga 678 yili o'tdi. So'ngra Qalovun va Dimishq valisi Sunqar o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqib, ular o'rtasida jang bo'ladi. Va bu ikki musulmon lashkari jangida Misrlik lashkarlar g'olib kelishib, Shom diyoriga kirib borishadi. Mo'g'ul tatarlariga bo'lsa musulmonlarni o'rtasida ixtilof paydo bo'lganligi, tafriqa paydo bo'lganligini xabar yetgandan keyin ular Halibga yurish qilishib, Halib ahlidan juda ko'pchiligini qatl qilishadi. Va shuningdek ular gumon qilishardiki, endi Sunqar biz bilan Misr lashkarini ziddiga jang qiladi deb o'ylashar edi. Lekin Mansur Qalavun bularni rejasini chippakka chiqarib, Sham valisi Sunqar bilan uni sulohga va birlashlikka musulmonlarni jonlarini izzatlarini himoya qilishlik uchun tatarlarni ziddiga birlashlikka taklif qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu sunqarga hidoyat berib, qalovunga javob xatini yozadi, unda quloq solishlik va itoat qilishligini bildiradi. Buni bilishgandan keyin tatarlar yana noumid bo'lib o'zlarining diyorlariga yana qaytishadi. Mana shunday ummat har doim dushman kelgan paytda dushmanning ziddiga o'zaro ixtiloflarni har qanday qonlar to'kilgan bo'lsin, unutishligi lozimki, bu bilan yana shu musulmonga qo'y cho'pon bo'lsa bo'ladiki, kofirni to'ng'izini boqadigan bo'lmaydi. Mansur Qalavun tatarlar bilan jang qilishlik bilan birgalikda nasoralarni ham Shom diyorlaridan tozalab tashlashlikni ishlarini boshladi va bunda juda ham bir katta muvaffaqiyatlarga erishdi. So'ngra Mansur Qalavun vafot topgandan keyin uni o'g'li Ashraf dadasini yo'lidan yurib, u ham sohil bo'yi shaharlaridan Sur va Soyda va Beyrut va Tarsus va Jubel kabi shaharlarni ozod qildi. Ulardan faqatgina Jaziratu Arvad degan bir mintaqagina qoldi. U yerni ham 702-yili musulmonlar fath qilishdi. Bu bilan Sham diyorlaridan salibiylarning vujudi nihoyasiga yetdi. So'ngra Qolobunning o'g'li Ashraf qatl qilingandan keyin uni ukasi Muhammad ibn Qolobun ana shu Misrga va Shom diyorlariga sulton bo'ladi. Buni hukmronlik paytida Mo'g'ul tatarlari Shomga yana yurish qilishadi. So'ngra Qolobun bilan Mo'g'ul tatarlarini jangi bo'lib o'tadi. Shunda Qolobun lashkari mag'lub bo'lib qoladi. Oqibatda Mo'g'ul tatarlar Dimish tarafga yurish qilishadi, qoloni esa Misrni himoyasida chekinib qoladi. Mo'g'ul tatarlari Dimishga yetib kelishganda bu paytda Shayxul Islom Ibn Taymiy rahmatullohi alayh Dimish himoyasida turgan edilar. Shunda ahli Dimish maslahat qilishadi va qaror olishadiki, Mo'g'ul tatarlar podshosi Qozonning oldiga borib, Dimishliklarga omonlik so'rashlikni maslahatini berib qaror olishadi. Lekin Ibn Taymiyo rahmatullohi alayh Alloh kishidan rozi bo'lsin, mushrikdan hech qachon omonlik so'ramaslik va shuningdek Dimishq qal'asini ularga topshirmaslikni qat'iy talab qilib turaveradilar. Qal'ani boshlig'iga bitta tosh qolsa ham uni taslim qilmaslikni buyuradilar. Dimishqda bo'lsa qozondan qo'rqan xatiblar minbarlarda uni nomini olib ma'ruzalar qilishib, unga tasannolar aytishar edi va Qozon bo'lsa ahli demishki, savollar qo'yishlikni boshladi. Lekin qal'ani Qozon olalmagandan keyin Iroqqa qaytib ketdi va o'rniga noibini 60 ming lashkar bilan mana shu demishni fath qilishlikka buyurib ketdi. So'ngra Misrdan Muhammad ibn Qalovun o'zini lashkarini tayyorlab, yana Mo'g'ul tatarlar bilan jang qilishlik uchun Dimish tomonga yurib keldi. Bunda Bo'lay Muhammad ibn Qalavun bilan jang qilishlik uchun uni qarshisiga chiqdi. Dimishda bo'lsa, musulmonlar bo'lsa, shahar devorlarini, shahar darvozalarini qo'riqlab turishar edi. Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi bo'lsa, devorlar ustida har kechasi yurib, mu'min musulmonlarni sabr, toqat qilishlikka robot fazilatlari va shuningdek Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad, uni yo'lida qurbonlik berish fazilatlarini eslatib, ularga Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini tilovat qilib, ularga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni hadis shariflarini eshittirib, ularni ma'naviy ozuqalantirardilar. Har bir zamonda Muhammad alayhisalomning ummatlarining ichida mana shunday olimlar bo'lganki, ular mu'min musulmonlarga, mujohidlarga ruhiy ozuqalar berib, Alloh subhanahu va taoloni kitobini tilovat qilib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislarini eshittirib turishgan. Lekin shunday bir zamonalar ham keldiki, bu zamonalarda ummatni mujohidlarini ichida na ulamo, na mushtahid va na mufassir va na muhaddis topiladiki, ularni ilmlaridan bir foydalaninsa, ilmlaridan bir ruhiy, ma'naviy bir dalda olinsa. Bunday bir orzular faqatgina orzulicha qoladi shekilli. Chunki bu ummatni hali mujtahid bo'lmagan ulamolari, faqih bo'lmagan ulamolari, mufassir bo'lmagan ulamolari, muhaddis bo'lmagan ulamolari na bir kitobcha tugur bir sahifani ham o'niq yozishdi bilmaydigan olimchalari o'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Muhammad alayhisalomni ashablari bo'lgan Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Abdulloh ibn Mas'ud yoki Ibn Taymiya rahimahullohdek ulamolardek bo'lishliklaridan oldin o'zlarini ulardan da afzal bilishsa, Qur'oni Karimdan hadis shariflardan dars berishadi-yu, 10 yillab, 20 yillab, 30 yillab shayxul hadis, shayxut tafsir bo'lishib, jihad, g'azot boblarini o'qittirishadi-yu, lekin ular umrida bir marotaba ham qurol ishlamagan bo'lsa, qurol tugur, qurolni nomini eshitganda titrab qoladigan bo'lsa, bular qanday qilib mujohidlarning orasiga kirib boradi? Ibn Taymiyadek Shayxul Islom kechalari ribotlarda yursalar u mujohidlarga da'vat qilib tursalar u bundan o'rnak olishlikni o'rniga mana bunday xislatlarga ergashlikni o'rniga yana o'sha dars va tadris bilan faqat quruq ilm bilan yurishlik hali ham davom etyapti. Xo'p, ana shu paytlarda butun insonlarni mukammal tayyorgarlik bilan turishlikka, Misr lashkariga yordam berishlikka chorlanar edi. Hattoinki savdogarlarga do'konlar ichiga qurollarini qo'yib qo'yishlik va shuningdek qurol otishlikni o'rganishlikka buyruqlar berilar va mashq uchun muaskarlar qurilar edi. Hattoinki olim va fuqaholarga otishlikni ta'lim olishlikni, tayyorgarlik qilishlikka buyruq berildi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning fazli karami bilan bo'lay na Muhammad ibn Qalovun va na Dimishq lashkarlari bilan jang qilib, u Iroqqa qaytib ketdi. Lekin 702-yili yana Mo'g'ul tatarlar yana yurish qilishdi. Lekin shu paytda ajoyib bir voqea sodir bo'ladiki, musulmonlar qozon bilan jang qilishlik shar'iymi yoki noshar'iymi degan bir ixtilofga tushib qolishadi. Go'yoki bizning zamonamizda ham ba'zi bir davlatlar bilan ba'zi bir hukumatlar bilan urushlik shar'iymi yoki noshar'iymi deb taraddudga tushib qolinganidek. Shu o'rinda Ibn Taymiy rahmatullohi alayhining fatvolaridan oldin Ibn Taymiy rahmatullohdek va u kishini yo'lida yurgan olimlar, balki butun olimlar zimmasidagi bir ahd paymonni eslab olsak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Ali Imron surasining 187-oyatida marhamat qiladi. Va idza akhadallohu mithaqal utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون alloh subhanahu va taolo muhammad alayhissalomga aytadiki eslang ey muhammad alayhissalom Alloh kitob berilgan kimsalardan albatta u kitobni odamlarga ochiq bayon qilursizlar va yashirmaysizlar deb ahdi paymon olgan edi. So'ng ular bu ahdi paymonni ortlariga tashladilar va uni ozgina qiymatga sotdilar. Ularning bu oldi sotdilari naqadar yomon ish bo'ldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo barcha zamonda ahli kitoblardan, o'zi kitob bergan kishilardan barcha-barchadan kimgaki Alloh subhanahu va taolo bu kitobni bergan ekan, bizlarga Qur'oni Karimni bergan ekan, Alloh subhanahu va taolo ahd olganki, xususan olimlardan bu kitobdagi ahkomlarni birortasini ham yashirmasdan ochiq-oydin aytib berishlik bu ahd paymonni olgan. Va shuningdek, shaxsiy manfaatlari yashab qolishlik uchun yoyinki qo'rqanidan, yoyinki bola chaqasini joniga xatar bo'lishligidan qo'rqqanidan yoinki mol-mulkini ketishligini oqibatidan qo'rqqanidan Alloh subhanahu va taolo buyurgan ahkomlarni insonlarga bayon qilmasdan ularni berkitganlarni ahdi paymonlarini ortlariga tashlab ozgina qiymatga sotganlar degan Alloh taolo. Va bu oldi sotdini naqadar yomon degan. Shuningdek, A'rof surasini 169-oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hada al-adna va yaquluna sayughfaru lana va yatihim 'aradun mithluhu ya'khuduhu alam yu'khad 'alayhim mithaqul kitab alla yaqulu 'ala Allohi illa al-haqq va darasu ma fihi والدار الآخرة خير للذين yattaqun afala ta'qilun Ulardan so'ng kitobga ya'ni Tavrotga merosxo'r bo'lgan bir avlod keldiki, ular bu tuban dunyo narsalarini halol haromligiga qaramay oladilar va albatta bizlar mag'firat qilinurmiz dedilar. Holbuki agar yana o'shanga o'xshagan narsa kelib qolsa, uni ham olaveradilar. Axir ulardan kitobda, Tavrotda Alloh sha'niga faqat haqni aytishlari borasida ahdi paymon olinmaganmidi? undagi oyatlarni o'qib o'rgangan edilar-ku, Allohdan qo'rqadigan zotlar uchun bu dunyo matolaridan oxirat diyori yaxshiroq-ku, aql yurgizmaysizlarmi deb marhamat qiladi. Bular garchi yahudiylar borasida bo'lsa-da, mufassir ulamolar aytishadiki, kimki kitobni merosxo'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Muhammad alayhisalomni merosxo'rlari mana shu u kishini kitoblarini o'zlariga kitob qilib olganlar bo'lsa, bulardan ahd olinganki, Alloh subhanahu va taolo borasida Alloh subhanahu va taoloni dinini haqida faqatgina haqq va rost aytishlik kerakdir. Agar haqq va rostni o'rniga dunyo matosiga aldanib, uni arzimagan dunyo, arzimagan pul evaziga o'zgartirib, ularni yoyinki yashirib, haqini bayon qilmaslikni Alloh subhanahu va taolo mazammat qiladi. Shunday ekan, ulamolarning zimmasidagi katta bir vazifa, katta bir haq shuki, haqni bayon qilishlik, haqni ochiq-oydin qilib berishlik va uni berkitmaslik va shak shubhalarni daf qilishlik turibdi. Xo'p, bu yerda odamlar nimaga shunchadan beri mo'g'ul tatarlar bilan jang qilib kelishayotgan edi-ku, endi shak shubhaga tushib qolishdi. Buni sababi ayniki hozirgi zamonamizda barcha botil hukumatlar, xoh ular munofiqlar hukumati bo'lsin, yoki xoh ular demokrat kofirlar hukumati bo'lsin, xoh ular mushriklar hukumati bo'lsin, ular bir o'ranchiq o'ranib olishganki, uni ko'rgan sodda musulmonlar bundan shakka tushib qolishib, vahimaga tushib qolishadiki, ya'ni bundayin toifalar bilan jang qilib bo'lmaydi. Axir bular musulmon-ku. Axir bularni tilida kalima yangrayapti-ku. Axir bular o'zlarini musulmon deyapti-ku degan shakka tushib qolinadi. Lekin Ibn Taymiy rahmatullohi alayh mana shunday shaklarni, mana shunday vasvasalarni fatvosini berdilarki, ya'ni bunda ana shu qozon 694-yili musulmon bo'lgan, go'yoki u bilan birgalikda 70 ming lashkar ham musulmon bo'lgan edi. Lekin bu musulmonchilik ayniki zamonamiz demokratlarini yopinchig'i bo'lgan bu islom faqatgina ularni mal'un rejalarini amalga oshirishlik uchun bir qo'llanilgan hiyla edi. Chunki agar bu hiyla bo'lmaydigan bo'lsa, ular faqatgina Alloh subhanahu va taoloni shariati bilan yurishligi, faqatgina Alloh subhanahu va taoloni kitobini hukmron qilishlik, faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnat siratlari bilan yurishliklari va bunga amal qilib, mu'min kishilarni qonini to'kishlik haromligiga iymon keltirishliklari va to'kishlik bilan dindan chiqishliklarini bilishliklari lozim edi. Lekin bular maqsadlari podsholik maqsadlari faqat hukmronlik bo'lganligi uchun bular islomga rioya qilishmadi. Faqatgina islomni niqob qilib olishdi. Shunda Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi fatvo berdilarki: "Idza ra'aytumuni fi al janib, ay fi al adu va ala ra'si mushafun faqtuluni." Ya'ni agar meni bu tarafda ko'radigan bo'lsalaring, ya'ni dushman tarafida ko'radigan bo'lsalaring, boshimda mushaf Qur'oni Karim turgan bo'lsa ham meni qatl qilinglar dedilar. Ya'ni musulmonlarning qonini to'kishlikni halol deb kelgan toifa u toifa bilan birgalikda har qanday mujtahid, har qanday alloma, har qanday o'zini bir din arbobi deb bilsin, agar ular bilan ularni qo'llab-quvvatlab turadigan bo'lsa, agarchi unda islom shiorlari ko'rinib tursa, kiyimlari-yu va qo'llardagi Qur'oni Karim barcha narsa ko'rinib turgan bo'lsa ham, ularni qatl qilishlik, shuningdek, ularni safida turgan olimlarni ham qatl qilishlikni Ibn Taymiy rahmatullohi alayh fatvosini berdilar. Shuningdek, shuni ham bilinadiki, musulmonlarni oldida qalqon bo'lib turgan, kofirlarni oldida qalqon bo'lib turgan har qanday kishi bo'lsin, xoh u musulmon bo'lsin yoki boshqa bir inson bo'lsin, kofirlarni qatl qilishlik uchun uni ham qatl qilinadi. Xo'p, so'ngra musulmonlar mana shunday jamlanishgandan keyin ularning ichida xalifalari va sultonlari va ulamolari ularni shijoatlantirib, saflarni kezib yurishar, jihad va shahidlik oyatlarini tilovat qilib berishar va ularni jangga targ'ib qilishar edi va shunda Maraju Sufr mintaqasining shimoliy tarafida Shaqhab degan joyda Mo'g'ul tatarlar va islom lashkarlari to'qnashadi. Va bu voqea 2 Ramazonda bo'lib, bunda xalifa va sulton o'zlari ishtirok qilishgan. Sulton Nosir Muhammad ibn Qalovun bu yerda yo g'alaba, yo shahodatga bayat oladi va shuningdek otini ham qochib ketmasligi uchun bog'lab qo'yishliklarini ham so'rab, ya'ni shundayin bir azimat bilan hattoki jilmasdan jang qiladi. Shayxul Islom Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi bo'lsa, mana shunday bir jang holatlarida ham o'zlarini faroizlarini ado etib, ularni shar'iy masalalarini yechib berib, ya'ni Ramazon kunlarida jang bo'layotgan kunlarda barcha mujohidlar og'zlarini ochishliklari lozimligini aytib, o'zlari qo'llariga yegulik olib, o'zlari yeb ko'rsat berib, hammani og'zini ochirib yuborarlarki, ya'ni toyinki dushman qarshida zaiflashib qolmaslik, dushmandan mag'lub bo'lib qolmaslik uchun mana shunday bir shar'iy fatvolarni ham joriy qilib turadilar. Mo'g'ul tatarlari yaqinlashgan sari Ibn Taym rahmatullohi alayh ana shu qo'mondonlardan biriga "Ey falonchi, o'lim qarshisiga mani qo'yib qo'ygin dedilar. Qo'mondan aytadiki, men u kishini dushmanni olib borib qo'ydim. Dushman go'yoki sel kabi oqib kelishar edi. Ularni qurol asilhalari chang g'uborlar ostida shunday yaraq-yaraq qilib kelar edi. Va men u kishiga aytdimki, "Ey sayyidim, bu mana shu o'lim joylaridir. Bu qarshingizdagi g'uborlar ostida kelayotgan dushmandir" deb aytdim. Shunda Shayxul Islom Ibn Taymiy alayhi alayhini qarangki, duo qilinayotgan joylari masjid va madrasalar to'g'risi emas, yumshoq o'rindiqlar yoki yumshoq ko'rpachalarda emas, balki chang g'uborlar, ayniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlardek, jang ayni qizayotgan paytda jang maydonida bo'layaptiki, Ibn Taymiy rahmatoullohi alayhi qo'llarini ko'tarib duo qilishni boshladilar va osmonga qarab ko'zlarini tikdilar-da, ikki lablari uzoq vaqt duo qilib qimirlay turar edi. Mana shunday qattiq bir janglarda bahodirlar bahodirligini ko'rsatgandan keyin Mo'g'ul tatarlar chekina boshlashdi va qocha boshlashdi tog' tarafga qarab. Musulmonlar tog'larni muhosara qilib olishdi va bu bilan Mo'g'ul tatarlarining qalbiga qo'rquv kirib qoldi. Ibn Taymiy rahmatullohi alayh va u kishini ukalari bor ovozlari bilan mo'min musulmonlarni jangga targ'ib qilishib va mo'g'ul tatarlarni mag'lub bo'lganligi va asir olinganligi xush xabarlarini bor ovozlari bilan lashkar ichida jar solib yurishar edi. Shunday qilib mo'g'ul tatarlari to Firot daryosigacha qochib borishdi va u yerda halok bo'lganlari halok bo'lib, qochib qolganlari qochib qolishib, musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo mana shunday Shayxul Islom ulamolar barakoti bilan fathu, nusratlar, g'alabalar ato etdi. Bu bilan islom diyorlaridan mo'g'ul tatallarni kuni bittiki, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi: "Faquti'a dabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi robbil alamin." Zulm qilgan qavmlarning ketlari kesildi. Robbil alamin bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va shu mana shu jihodiy risalelerden, mektublerden Nasir Muhammad ibn Qalovunga yozgan bir risolalarini ham ba'zi bir joylaridan o'qib beramizki, bunda inshaalloh butun ummat uchun, butun musulmonlar uchun katta bir manfaat va ibratlar bor. Unda hamd sanodan keyin aytadilar-ki, فإن الله قد تكفل بنشر هذا الدين إلى يوم القيامة وبظهوره على الدين كله وشهد بذلك وكفى بالله شهيدا وأخبر الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة وأخبر أنهم بالناحية الغربية عن مكة والمدينة وهي أرض الشام وما يليها وكما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك قوما صغار الأعين ذلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة ya'ni Alloh subhanahu va taolo to qiyomatgacha ushbu dinga nusrat berishlikni o'z kafolatiga oldi va barcha dinlardan g'olib qilishlikni va bunga o'z guvohlik berdi. Alloh subhanahu va taolo yetarli guvohdir. Va shuningdek, rostgo'y bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berdilarki, ummatlaridan bir toifa haqini ustida turib, ular g'olib bo'lib turishadi, ularga ularni yordamsiz tashlab qo'yganlar to qiyomatgacha zarar bera olmaydi. Va mana shu toifa Makka va Madinani g'arbiy tomonida ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabarini bergandirlar. Va shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga xabar berganlariki, qiyomat qoyim bo'lmaydi to turklar bilan jang qilmaginlaringacha u turklar kichik ko'zlik va puchuq burunli ayoqlariga junlar kiyib olishgan, go'yoki ularni yuzlari bolg'a bilan urilgan qalqon kabi deb aytganlar. Shuningdek bu maktubda aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo ushbu fitnada bu ummatga o'zini lashkariga ularni imtihonlab, ularni gunoh va xatolariga kafforat bo'ladigan bir ibratlarni ko'rsatdi. Va bu bilan mu'min musulmonlarning qalblari Parvardigorlari tarafiga qaradi va kalimalari o'zlarini amirlarini ustida bo'ldi. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo o'rtalaridan ixtilof va tafriqani olib tashladi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihodi uchun azimatlari harakatlandi. Alloh subhanahu va taoloni shariatidan chiqqanlarga qarshi jang qilishdi. Va bu bo'lib o'tgan fitna, bu imtihonlar quvvat va shifo hosil bo'lishligi uchun kasalga beriladigan bir dori kabi bo'ldi. Kimiki joni bilan jihad qilishlikka qodir bo'lmasa, u moli bilan jihad qilishlik kerak, agar uni moli bo'ladigan bo'lsa. Chunki Alloh subhanahu va taolo moli jon bilan jihad qilishlikni farz qildi. Kimki endi jihad paytida jihadga sarflashlik muhtoj bo'lib turilgan paytda moli dunyoni xazina qilib tursa, mana shu xazina qilib turganlar, xoh ular podsholar, sultonlar, amirlar yoki shayxlar, yoki ulamolar, yoki tojirlar, yoki hunarmandlar, yoki lashkar, yoki qaysi bir kishi bo'ladigan bo'lsa, Bu kishilar Alloh subhanahu va taoloni "Vallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata va la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Ya'ni kumush va tilloni xazina qilib turganlar, kumush va tillolarni Alloh subhanahu va taolo yo'lida infoq ehson qilmayotganlarga alamli azobni xush xabarini bering. O'tda ularni ana shu kuni qizitiladi. So'ngra ularni peshonalariga va yon atroflariga va arqalariga bosiladi va aytiladiki, hada ma kanastum li anfusikum o'zlaring uchun xazina qilib to'plagan bu narsalaring fazuqu ma kuntum taknizun endi xazina qilib to'plagan narsalaringni bir mazasini totinglar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Shuningdek Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, "Va mata jahadatil umma aduwaha allafa Allohu bayna qulubiha va in tarakatil jihad shaghala ba'daha bi ba'zin." Qachonki bu ummat dushmani bilan jang qilsa, Alloh subhanahu va taolo ularning qalblarini ulfat qilib qo'yadi. Agar jihodni tark qiladigan bo'lsa, ba'zilari ba'zilari bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Ya'ni bu bizlarning hayotimizda ham bo'lyaptiki, qachonki dushman bilan jang qilinar ekan, o'zaro muhabbatlar, bir-birini yaxshi ko'rishliklar bo'ladi. Qachonki jang qilinmas ekan, o'zini dushmanini esdan chiqarar ekan inson, dushmanning o'rniga birodarlari dushmanga aylanadi. Arzimas dunyo, arzimas mato, arzimas gap bilan janjallashib ixtilof bo'lib, mushlashib yurilaveradi. Shuningdek Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi mana shu maktubda aytadilar-ki, Alloh va uning rasulining diniga madad berishlikni, Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilishlikni Allohning dushmanlari va musulmonlar dushmani to diyorlarini bosib kelganlarigacha qarab turishlik kerak emasdir. Balki har bir fursatni xoh ular o'zaro ixtilof qilishsin, xoh kelishayotgan bo'lishsin, har qanday suratda kofir mushrik murtatlarga qarshi jang qilishlik kerak deydilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb bu hadisni marhamat qilyaptilarki, ma g'uziya qawmun fi uqri darihim illa dallu. Ya'ni biror bir qavm o'zlarini hovlalarini o'rtasida jangga uchraydigan bo'lsalar, ular xor bo'lishadi degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni har doim bu ayni Xolid ibn Validni taktikasiki dushman bostirib kelishlikdan oldin dushmanga bostirib borishlik kerak. Chunki dushman kelgandan keyin islom diyori xonavayron bo'ladi, izzatlar toptaladi va mag'lubiyatlarga olib boradi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Shomga salibiylar bilan jang qilishlikka Usomat ibn Zaydni lashkarini jo'natganliklari va bu jo'natishlik bilan Agarchi musulmonlar zaif bo'lsa-da, buni ko'rgan salibiylar aytishgan ediki, "Law kana haulai zu'afan ma ba'athu jayshan" Agar ular zaif bo'lishganda bizlarga ular qo'shin tortishmagan bo'lardi. Demak, ular zaif emas ekan deb mana shunday xayolga ham borib qolishgan edi. Ya'ni bu hamlalarni foydasi juda ko'pligini zikr qilyaptilar. Shuningdek, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham vafot topganlarida la Yushghilukum musibatukum bi an jihadi aduvikum. Sizlarni meni musibatim mashg'ul qilib qo'ymasin, dushmanlaring bilan jihad qilishlikdan dedilar. Ya'ni bunda ham dushman hali bostirib kelmagan edi. Balki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dushman tarafga bostirib borishlikni vasiyat qilyaptilar. Ana shu Usamat ibn Zayd lashkarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lim chog'ida ham nafidu jaysha Usama Nafizu jayshi Usama, Usamani lashkarini chiqaringlar, Usamani lashkarini chiqaringlar deganlari mana shu hamlalarga dushman bosirib kelmasan, ularga bosirib borishlikni qanday muhimligiga da'vatdir. Shuningdek Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi aytadilar-ki, musulmonlarga har yili bir martaba hech bo'lmaganda kofirlarga qarshi jang qilishliklari vojibdir. Agar buni ham tark qiladigan bo'lsa, ular Alloh va uning rasuliga osi bo'lishadi va bu bilan azob oqibatga mustahiq bo'lishadi dedilar. Shuningdek, yana ta'kidlab aytadilarki, islom shariatidan emas, musulmonlar dushmanlarini kutib turishliklari to oldiga bostirib kelganlarigacha bunga Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va biror bir musulmon ham buyurmagandir. Balki barcha musulmonlarga vojib bo'ladiki, kofirlar tomonga Alloh subhanahu va taolo yo'lida jihad qilib yurish qilishliklari. Agar kofirlar musulmonlar tarafga harakat qiladigan bo'lsa, to musulmonlar diyorini bosib o'tkinlarigacha ularga imkon berishlik joiz emas, balki islom lashkarlari musulmonlar chegarasiga zudlik bilan yetib borishlari lozimdir. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga dunyo va oxiratni yaxshiligi bo'lgan barcha ishlarni musulmonlarga xohlaydi. deb o'zlarini mana shunday bir pandi nasihatlar bilan to'la bo'lgan mujohidona ummatni g'amida to'lib toshib, qayg'urib, kuyunib o'zlarini mujohid sultonlariga bityaptilarki, bunda barcha mu'min musulmonlarda ibrat bor, xususan mujohidlarga mujohid amirlariga ular bilan birga turishlik tursin, bir xat yozolmayotgan yoki bo'lmasam ular xat yozishlari uyoqda tursin, ularni hol ahvolini so'rab, ularni o'zimizni nima bo'lsa ham ustozimiz deb mujohidlar tomonidan yozilgan xatlarga bir javob ham yozolmayotgan zamonamiz ulamolarida bu risolalarda bu Ibn Taymiy rahmatullohi alayhining hayotlarida o'zini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni salafi solihlarni izdoshiman degan zamonamiz ulamolariga ibrat va darslar bordir. Va oxiru davmana ani Anilhamdülillahi Rabbil alemin. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Oxiratni kam o'ylaysan, faqat dunyodan so'ylaysan. Dunyo ishin hech qo'ymaysan, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın, uyg'on indi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding indi ey musulmon Yalan gel o'zing o'tmas bo'ldi aytar so'zing bas endi aç aç aç ko'zing uyg'on indi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on ey musulmon şeytan seni yenge aldı, qalbingga dunyoni soldi musulmoncha noming qoldi uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey Müslüman Hadden Oshdi bu g'aflating, kofirga yo'qdir nafrating, xatarlidir bu holating, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp köparlendin, uygan uyg'on ey musulmon, rozi bo'lmagin müşrikke, aralashib yashashlikka, otlan hijrat kılıçlikke, uyg'on indi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon yurma turli fitna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, paymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmay qo'lingga on jon bersang hem diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p xorlanding uyg'on ey musulmon g'aflat uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p xorlanding uyg'on ey musulmon